Egunon eta urte behion deneri. 2008 urteko lehen iritzi hau, eraikitzailea eta indertzailea izaitean nahiko nuke. Ez dugu gehiago ez ikusiarena egiten al. Gure egian eta munduko leku gehienetan krisia esistitzen da. Fasismoa azkarki zabaltzen ari da, miseria ere, eta hainbat gatazka zapartatzen ari dira. Peruko kasua harturik adibidez, egialdearen desegon politikoa, urteetan egon den desegon sozial eta ekonomikoaren isla bezala ulertzen alginuke. Peru munduko kobre esplotatzaile handiena izan eta ere, ango biztan lehen laurdena pobrezia handian bizi da. Egoera kezkagarria dela atxamaiten dut. Naiz eta egunerokotasunean ez dugun denek hola pertsibitzen. Hortako uste dut, elkartasuna urbilekoekin eta internazionalki antolatzea dela gure azken txantza. Ez elkartasun faltsu bat nun keinu soil batzuk elarrazten diren gatazkan diren egiei. Baizik eta internazionalismo proletario bat, langileria osoaren interesak defendituko dituen oinarrizko elkartasun eta antolakuntza printzipio gisa ulerturik. Implizitoki ejan nahi duena da, burgesiak hemen eta han, interes berdinen defentsa egiten duela. Tarteka horien artean gatazkak izaiten alba dira ere. Hau da, bai hemen eta baian burgesiak langileria trabari gabe zanpatzen duela, etekin ekonomikoen eta boterearen izenean. Ola ulertzen dut klasel kartasuna, baina nogek, klase kontzentzia garatzea galdegiten du. Klase bat asunetik, soilik, egiturazko aldaketak izanen direla uste dut. Espero dut urte hau bideohtatik joanen dela, eta gure interes partikularetatik aratago ere, lortuko dugula kolektiboki gauzak aintzinarazten eta aldatzen.